ما در مقابل توجیه هایی که به آن حضرت میشن اول نگاه میکنیم خود آن حضرت چیکار کردن توهین کی میشد بعد ما می تصمیم بگیریم خیلی از افرادی که داخل مکیه یا مدینه یا خیبر در اهد اسلام عهد آن حضرت صلی اللہ علیه وسلم توهین میکردن چون که نبی کریم نه ذاتا نه شخصا شخصا که خیلی مکرمن از هر لحاظ اما از بالاترش میگیرید قاصد وحی الهی هست از جان نبی, نبی کریم مهم هست بخاطر پیغمبر بودنش بخاطر صفات بسیار بلندی داره بخاطر ذات مکرم خودش اما از بالاتر بخاطر وحی توحید بود توحید به اسلام توهین بود توحید به خدا وقتی مخلوق بیاد در ربش اربابش توهین میکنه باید کشته بشه زیرا الله میگه که اگر شما الله رو دوست داری اتباع پیغمبر میکنی حالا توهین کردن به ذات نبی که توهین به خدا شده پیغمبر بال همونه چرا توهین میشه چون پیغمبر بوده چون دین اسلام آورده کی فرستاده الله فرستاده پس در اونجا توهین میکنه به خاطر این بود که آن حضرت ابن خطل داخل مکه مکرمه در فتح مکه مکرمه گفت حضرت این ابن خطل متعلق به استار کعبه پرده های کعبه رو گرفته و همونجا اونو بکشید در حالی که نبی که فرمودن که من دخرا مسجد حرام و آمنون هر کس داخل مسجد حرام وارد شد در امان و بشکار نداری ابن خطل رفت پرده های کعبه رو گرفت نبی که فرمودن که همونجا اونو بکشید یا خیلی داخل مثلا قبلا هم داخل داستان خوندید از سیرت ابو رافع خوندش داستانش یا نه باید رد شده باشی ابو رافع قبلا کشته شده بود تاجر اهل عراق چرا کرد گو برو بکشید توهین میکرد به نوی توهین میکرد و سروت توهین میکرد باید کشته میشد امروزی هم کسانی که فیلم میسازن کاریکاتور درست میکنن و در توهین میکنن یا سهام میگیره در توهین کردن مثلا شرکت گوگل در پخش میکنن اینترنت شرکت ها همه اونها مستحق قتل و اونها قتل عام بشن و تمام اموال به مصادره بشه اول باید قتل عام دو دست با نمیرسه دوریم اما نبی کریم کار باید چجور میکرد برای سرکوفت کردن و سرکوب کردن خود مشکین. چون هدف اسلام چیه؟ اسلام آمده که لتکون کلمت الله العلیا کلمه خدا دین خدا بالا باشه اونها پایین میشه هدف اسلام اینه و برای بالا بودن قدرت اسلام باید که کنی؟ ما باید کفر از بین ببری ولی بالا بودن اسلام باید کفر از بین بری شاکت کفر جهاد آمد تا غلدوری غلدوران کفر از بین بره نگفت کفر از بین بره غلدوران از بین بره کفر که میمانه اونا محکوم بشن برای محکوم کردن و شکستن قدرت کفر چی راهش یک جهاد برای کشته اونها دو زرب زدن به اقتصاد اونها زیرا که حضرت صلی الله علیه و سلم در بد به جهاد اولی کارهایی که میکرد راهای تجاری قریش بست و بر قافله های تجاری تاخت علت جنگ بدر هم تعقیب کردن قافله بسیار بزرگ تجاری قریش بود که حامل پنجاه هزار دینار و هزار تا شطور بود و اونها گرفته می شدن چون سرمایه میره اونها مغرورتر و گردن کلوفتر می شدن برای محکوم کردن ولی اینکه سرمایه اونها گرفته می شد اقتصاد اونها ضربه می خوردن بعد اونها محکوم بودن پس اینجا بود که حضرت اونا از این طریق هم میخواد ضربه بزنه پس یک راهی برای دفاع از ساحت مقدس آن حضرت چیه ضربه زدن به اقتصاد کفر و کشتن عواملی که دارن در این دست دارن دست ما اونجا نمیرسه ما میتونی هر تحریم کنیم همیشه کتا گوگل را میتونی از اینترنت استفاده کنی چه وقتی چه درست استفاده کنیم خود شرکت نوکیا میدونم از از یهوده شرکت نوکیا که گوشی نوکیا پرطرفدار ترین گوشی داخل دنیا هست از کی از یهود پول کجا صرف میشه داخل یهود عامل فیلم که یهود اینها کیا یهود شرکت های بزرگ که یهود نداری کار میکنی از چیز درست استفاده کنی این کار که میتونی بکنی نه اما تا این حد ما نیستیم نبی کریم فرمودند که من رأى منكم منكرا فليغيره بيده اگر کسی دید منکری رو با دست روش که جهاد کن نمیتونی با زبان بازا نمیتونی داخل قلب ناراحت شد و ذالک اضعف الایمان ضعیف در جیون در دل ناراحت شدنه لاغر ما تو دل هم ناراحت نیستی مثل این خیال ما ناراحت شدیم گریه کردیم عشق ریختی یه روزی تنها شدی با خدا مناجاتی کردی کی اشوی تو بخاطر نبی کریم رحمت للعالمین بوده ذات اقدس باری تعالی چی بیگه ان اللہ و ملائکتو یسالون علی النبی اللہ و ملائکت بر رسول درو می فرستان اللہ داری بیگه ان اللہ و ملائکتو اللہ با تمام ملائکش ان ذات بسیار عالی اشرف المخلوقات الله طليقه تعریفش کرده جا جا چی میگه لعلک باخ نفسک در خود به هلاکت میرسونی این کار نکن وقتی قرآن نازل میشد نبی کریم با قرآن تلاوت میکرد قرآن میخوند الله چی میگه میگه خودت اذیت نکن ان علی جمعه و قرآن ما جمعی داخل سینت با بیان میکنی خودت اذیت نکن اللہ داره پیغمبرش تسلی میده مشکی چی گفتن گفتن پیغمبر دنبوریده است علی از بالله پسر نداره پسر داره میمیرن الله چی گفت شانه که هولا بتر اینها خودشون دنبوریدن اونا از بمیرن تو جات بسیار بالاتر از این چیزهای حتی کسی توحیم میکرد اللہ دفاع میکرد مشکی چی میگفتن تو پیغمبر پسر نداره کسی اسمش نمیبره نسبی از بین میره فقط الله آیه نازل کرد تحمل نکردین که پیغمبر این چیزو بگن این که هولا بتر اونها دون بریدن اونها نامی شد شدن کجای خانواده ابو جهل از بیر رفت نبی که در بخاطر اومد گریه میکنه در گیری میکنه میگه لعلک اخو نفسک خودتو میکشی بخاطر مردم نکنی کارو الله تحمل نمیکنه الله تحمل کنه ما داریم تحمل میکنیم کجا شد غیرت با، آیه یه قطر عشق جانی شد ای کم گری کرد به خاطر نبی کریم دنیا قوقای دنیا آتش گرفت تا, امروز تظاهرات بوده تا امروز ما چیکار داریم میکنیم هیچ این خیال ما نه ناراحتیم نه چی کامل در از محصولات استفاده میکنه محصولات یهوده بهترین ضربه باید بزنی حالا ما میتونی بزنی تحریم کنی شنو لا کوکاکولا نخورید از زمین بهنوش و چی بخورید زیراشالیه بخورید واشتام چی از اینا بخورید اون نخور از یهودو گوشه نوکیا اسفاده نکردی سامسونگ اسفاده کن دی گوشه اسفاده کن بعضی اسفاده بشه هزینه هایی که ما داریم پرداخت میکنیم خاطر یهود ما با مصرف کننده ایم مصرف کننده مده مصرف خیلی پول از مده مصرف میاد بیرون هیچ این خیالمون نه ناراحت نه برنامه هیچ نداریم ما انسان داخل دنیا خودش دنیا قلبش جهاد میکنه اما هیچی نمیکنیم ما از بالله پاکستان نگاه کن چکار میکنه حتی وکلا وکلای پاکستان شورش برده به سفارت امریکا وکلا وکیلای بزرگ ما چی؟ تظاهرات بکن آرام آرام برخوره بشی من در با جوش سو می جوشن با خون در می جوشن با دل دارن اونها تظاهرات میکنن این مسئله پیش آمدی حمله رو افغانستان چجور میکرده اونها پرچم امریکا می آوردن کاریکاتور بوش درست میکردن آتیش میدن با چوب اینقدر میکوبیدن فکر میکرد خود بوش در میزنن چون دل خونش میجوشید مجسمش درست میکردن کاریکاتور درست میکردن آتیش میدن با چوب هایی که بگیر و محکم روش بزن یعنی دل خوش در میکشن چون خونش جوش میکرد روی احساس میکرد باید این کار انجام بدم اگر اونجا اما از این دارم اعلام میکنم حالا این دنیا اعلام کرد اخلاق اعلام کردن زورتی تظاهرات داخل دنیا از پاکستان رو بنگلادش بودیم از تمام خودشون دنیا نشان که ما حامی پیغمبر خود ما هستیم به حال کاری دی بیتونی بکنی بعد بکنی الان نکردی روز کامی چی جواب میدی با چه روی بیری جور نبی کری با چه آرزو داری برای ما سفارش بکنی؟ هیچ